Disse que tudo mudou, que o rolê todo mudou. Disse que agora mudou, que é outro mundo e mudou. Agora ela tem alma de pipa voada e coração de marguerita gelada. Corpo de Patrícia, mente da quebrada. Um dia foi amada, mas não adiantou nada deve ser feliz, mas com outro gosto. A melhor maquiagem é um sorriso no rosto. E ela vai com o seu jeito que ninguém entende, mas deseja tê-la, mas almeja tê-la. Uh, exibe esse batom, vem cá, deixa eu ver. Que eu vou aumentar esse som e deixar te envolver. Ela namora a lucidez e mais uma vez tá louca na rua, tá solta na rua e sem nome, sem nome. Sem telefone, sem sono, sem compromisso. E amanhã é mais um dia de combo. Tudo mudou, ela disse que coração não tem dono. E te deixa triste, é preciso bem mais que abandono. Porque agora ela tem alma de pipa voada. E coração de marguerita gelada. Corpo de Patrícia, mente da quebrada. Um dia foi amada, mas não adiantou nada deve ser feliz, mas com outro gosto. A melhor maquiagem é um sorriso no rosto. E ela vai com o seu jeito que ninguém entende, mas deseja tê-la, mas almeja tê-la. Uh. celular retocando batom, vendo mensagens que acabou de ler. Uh, pegou o uísque, foi sem direção, com aquele jeito que ela sabe ter. tem alma de pipa voada e coração de marguerita gelada. Corpo de Patrícia, mente da quebrada. Um dia foi amada, mas não adiantou nada. Descreve ser feliz, mas com outro gosto. A melhor maquiagem, o sorriso no rosto. E ela vai com o seu jeito que ninguém entende, mas deseja tê-la, mas almeja tê-la. Agora ela tem alma de pipa voada.